Ali čovjek treba da razmišlja ako ga zadesi kakva nedača, da li je to iskušenje ili kazna, da li su te dvije stvari povezane? Ne mora. Čovjek koji, znači kazna ima znakove, ako je nešto od vid kazne, znači može biti upravo uzrok, znači ćemo dijela, znači koja su uzrok toga i ona se vezuju za kaznu. Ali ako nemamo jasne, znači znakove griha i nečega, a onda budemo iskušani, onda se to više stavlja na albelave iskušenje znači al kazna i iskušenje znači imaju su različita da svojstva kazna je vid iskušenja ali svako iskušenje nije kazna svaka kazna je iskušenje